Երկու առուտուրական հնգրանոմն ամեն դնում առուտուրը մտեղնանում։ Իրանք էլ շատ սիրավ ունինում։ Ատրանք յուրուր խոսք ընտամ Վեր էս մարդին թատղայինի էմմինին էլ աղջի։ Մծնալան եթե յուրուրն հետ պսակեն, բարիկամ տերնան լհատի լինումա։ Մինին աղջիկայանը մինին տղա։ Բուջուր վախտան աղջիկնան տղան մին տղան մծանում։ Տրանց պսկելի վախտը գյամա։ Ատրանց հարերը լավ հարսանը կենանում պսակում։ Իրանք էլ ենքան սերավաննում, վեր էլ ասել չիրիլ։ Ըտրանք ամմնոր աստուղա չանքնանում, որ երկուսին միշտ սերապահի մռնելի վախտնել մինտղ տանե։ Ամա ինդիա պատահում որ աստված մինտղ չի տանում լի, առաջ կնգաննա տան։ Տղան վճոտումա վճխմում օզում էլ չի տալուս աշխարդուսկյա։ Նա թողում չի որ կնգանը թաղեն հանգստարանումը, թաղելա տամ յուրան ու թաղեն դիմացը, որ ամմնոր ընդրա գերեզմանը տսնա։ Մինքան օրանը յետը նա լոմը յորաունում Ուրանոթախա մինչև կնգանը հանգիստը տափեն տակավ քանդում։ Քշերեն կինամա կնգանը գոթին կոշտու ցիրեկը կամ ուրանոթախ։ Մինդենում ուրան կնգանը օթախան քշերը վեր կյամա ուրան օթախը տստնումա ստոլեն իրա մին կիր տիրած։ Էդ գիրը յուրանում պեցանում կարդում տստում գիրին իրա գիրած։ Էս գիրը վեր մռած մարտին քշտին կարդիկ։ Մռած մարտը կսախանա։ Տղան դաստիկիրը տանամաղություն կոշտու իրը քոր յուրուր հետա կարտում պրծնում։ Մինելա տեսնում կնեգի մռած տղան երկացավ։ Ըտրանք այդ տապեն տակ են քանդած տղավը դուսունքամ կամ իրանց օթախը։ Տղան հրամայում ածարային, որ երկու փայ ուտելի պեմպիրի։ Սարան զարմանում աթախը յա երկու փայ օզում։ Էդ հունց պենա։ Առաջ իսկի մին բաժինել չարոտում։ Մենք երկու բաժինա օտում այդ ծառան թակուն, տռանը ցակավը եշումա տեսնում էր այդ տղան յուրան կնկանոնը հետ նստած հացահոտում։ Տղան տեստիկին ամա այդ տղեն հորը ասում։ Տղեն հարը կամա տեսնում էր դյուզա, մարդ հաղարկում աղջկանը հեռնելա կամ տեսնում ա ուրխան։ Այդ վախտը ինձ մին ադատ կար։ Վեր մռած մինգել սղացած մարդին հետ ապրել չեն։ Ժողովուրդն էլ կլսե լավ չի։ Դրա հետ էլ, ըտրանց ասումը Վեր մրցեկանեք երկերան, քինին մին օրիշ քաղաքում ապրին։ Տղան ռազիակենում հարը լա փողատամ, վսկայատամ, ամմնիշտամա դրանց ճանապարհտին։ Մին դնում այդ քաղաքին թակավերը դրանց տանը կշտավը անցկնալիս տեսնումա այդ գեղեցիկ կնգանը ասումա, «Ա, դու ես քան գեղեցիկ, փսակվալս մին դյուքանչուն հդ»։ Էդ քս սազական չի լի, քս թակավորական թախտն ասազում։ Թա օզումս, եկիմ կնեգ իստեր, ես քս թակու նման կպահեմ։ Էդ կնեգը փարքը պարծանքը սիրող այնում լի։ Ռազիա կնում, դաստի տրան հետ փայտոնանստում կինում, խոխան թողում հտան լացինիլիս։ Քսյորե մարդը կամաթա հացոտը տեսնմակնեգի տանը չի։ Տոնոլող երածած խոխան լացինիլիս։ Հրեվաններն հրցնում աթա կնեգիս հուրա, Ընտրանք ասում են վեր թակավեր են նհը Python նստած կեցալա։ Համել ասալավեր յուրան սպասեսվիչ։ Էդ մարդը մնամա մեթալ։ Էքսը դուքանը քլլումա, տոն տեղը թողնում, քինամ կնկանը հտամ։ Թակավերը այդ կնկանը տանմացով անցկացնում դիպի են անգունու հրամանտան վեր վեճ մինը այդ գոլեկի անց չկնա։ Քինավիչ։ Այդ առուտրականը միննավ առնում, ծովավը քինամ, քինամ հոսնում ամեն օրիշ քաղաք։ Այդ քաղաքը մանակյաման մին սապոժնիկու է պտահում։ Առուտուրական անդրան ասում է, աղբեր, օրը ինչքան փողս աշխատում։ Սապոժնիկն ասում է, դե ես աս գործ ենելի, ինչքան տաման ենքան էլ յորմոնում։ Այդ առուտուրականն ասում է, եկ ախբրանանք եսնան դու։ Ինչքան փողոս ուզում քս կտամ, մենակ թալհատ ինձ դեմ չքինաս։ Թակ լայ հա ինձ նհդ մին խոսքի ինիս, դյուզինիս։ Այդ սապոժնիկը ռազիակ են։ Այդ առուտրականը մին խիլլա փողվս կայատամ տրան, համելասում, ես լսալըմ, վեր իմ նամարդ կնգս բերալըմ ստեղ, ենա թակավերին ծիրքին։ Ես կիննականըմ այդ պալատըմը գյադանի մնեմ, բելքան սիզ նհետ մին պենա պտահում, բելքան սին սպանումըմ, ես գիրը կտնիս կշտիս, կկարդիս կլխանս երը կանգնած, են վաղթը ես երեմ կննական սղանամ։ Ես առուտրականը կսի բիշորերակենում, Քինամ կաղնում քաղաքեն մեյդանումը շտեղ հարուսնեն կյաման յուրանցետը գեդագյուդա։ Մինելա տեսնում թակավերեն վեզիրը կյամապ դիպի յուրան ասմա։ Ագեդա կկարես պետք կտրես ջուր կրես հայաց սիրպիս ասմա խոչիմ կարել հալա ջանսել տուսկիկա։ Վեզիրը տրան յորա անում տանում պալատը։ Գնեգի վեր մեն քանի օրանը յետը տեսնումա յուրան մարտին թակավերեն անախնդրումա վրետ մարտին տուսկցի։ Amma թակավերնասմա ավզիլչի, թողստեղ կնա գյադություն անելի։ Մտել թակավեր այդ կնգան ասմա կնեք։ Այսքան վաղ թակզն հետ ապրումում հալա իմ մծա մծնիս գյուդում չնթա դու իմ կնեգնս։ Եկ մին լավ թակավերական կեփ սարքինք։ Կան մը շնորհավոր անեն։ Էն մինորը սկսում են պատրաստություն քաշելը։ Այդ գյադին էլ հրամայում են վրջորին առաջը գցի, քինի առաստեստենը կրի։ Գյադանը դի էլ անոմա։ Ամա այդ կնեգը ըտրապերածը թակուն լող գետնացու։ Թակավարը իրգունը առոք փարոք կյամա մը զալոմանստում վեր սեղան պեցանեն տեսնումա զատ չկա։ Գնգանը հրցնում աթա «Էս ինչ պենա, էս ինչ կործա, բախեիք իմ անոմս իմ падևս տապկցում, պահորա այդ սարկած ստոլը, պահամուչի, էսա նազիր վեզիրները մծամզնից կյալուվն»։ Էս կնեգին ասումա «Ինչ պատրաստությունս քաշալ»։ Ինչ ալալա էտալի։ Թակավերը կանչում ածառաներին, գյադոցու ասում. «Պախչիկ իմ հրամանս կատարալ»։ Ծառեքն ասում են. «Թակավորն ապրած կնա, ինչու հրամայալս լող կատարալնք։ Էն ուտելի պեներնել ճորու իրայինք դրալ ղարկալ»։ Թակավերը կզնում ասում. «Տարեք ես հաթը ստրակլոխը կտրեցեք»։ Էդ մինգյադան թակավերին վննրնանգում ասում. «Թակավերն ապրած կնա, ինչու արալն ինձ տվալ»։ Ճորուն իրային բեռնալ լող բերալում տոն»։ Թակավերը հվատում չի։ Գոնուղնեն սկսում են հվակվել։ Վրլո հվակումը իրանց տեղերը նստում, թակավերը տեղան երակենեմ ասում. «Պատվելի Նազիր վեզիրնի, հարգելի մեծամեզնի, ես հրամայալում ձեզ հետ միլավ քեփսարքի»։ Ամմա մր անխել գադան, հինչու արալանք պալատ չի բերալ։ Ինձ էլ ձեր կշտին թողալա համութալի։ Էդ գադան Մենք ենա դուսախնումը, ընդրան թողումում ծեր դատաստանին, հինգ պատիշ ասիկ ինդի եմաննական։ Այդ ղոնաղ մծամծերնին որոշումն վրետ գադին են մինորը մեյդանումը կախտան, սա ժողովորդեն առաջին։ Քշերավ թակավերը հրամանատամ, որ մեյդանումը մին սյունտ ննգեն, այդ գադին կախտան։ Սա ժողովրդը վակումն համին էս սապոշնիգելակյամ։ Գադեկը քանդերը կցոման այդ գադին վզի կախտան։ Կնեգի թակավերեն անախնդրումը վրտան են մին հերուտեղ թաղեն, իրանել պահակ կաղնացնեն, տան են վեջ հանգիստարանը։ Են մռալ սղծնող գիրինանը էլ խոսում չի, թակոնա պահում։ Դե թակավերը հինչա գյուդում թա, այդ գադան այդ կնգանը առաջվա մարդնա։ Իտի էլանումն, տանումն մին հերուտեղ թաղում, իրանել պահակ կաղնացնում։ Սապոժնիկի այդ նող գյուդումա։ Մին բոթոլ արաղայորոնում, քինամ այդ պահակ են կոշտա ասում։ Խերինի ախպեր, քեզ ստեղ կաղնած։ Պահակն ասում է, հա, մռալ են իրա պահակում կաղնալ, որ փախչի վիճ։ Ա, տրա գյորուստինին դինը, սա փդացալում, ենքան ծորտա, ահին սորտ այազա է, գյամ այդ հայ է, ատեսնմ չէ կունցա աստխերը պլստրատ են տամ, այազ մաղթը միշտի այն ում լի։ Ես սապոշնիկն էլ ասում է, է, ա, բայանի ստիպեն կնի, ստիհոյ են կնի, վր մռալ են իրայերին պահակ դնում, այլ ասել մլի, այս մեր թակավարը այնքան իմ մարացալ է, որ մի հենգել խուտուրու մուտուրու հրամաննայա տամ։ Ախելքը կամն տարալա է։ Ասի ասար սաղ շանտղա, բայանի մռալի իրայել գարավուլ քաշի։ Արա, արա պենչոնիս գարավուլս վերնա, նստը մի խրեք, արա խմենք, քեփներս պեցանենք։ Սապոժնիկը համասումա համել արաղը իրան հտը ածում։ Այդ գարավուլ չխմությունում, հերպիցունում։ Գարավուլ չի, կոնզելանը յետը թեքնայինգնում կոնինում։ Սապոժնիկը ծերած գերեզմանը քանդումա մեյդի հանում, այդ գերեզմանը հուն ծույլալա թազադան ինդիշինում, մեյդի յորոնում, տոնկյամ, մեյդի թողում տանը ինքը հելա կինամա գարավուլչուն կոշտու, տսնում հելա ենա կոնիլած։ Երակացնում ասում արա երկաց, արա երկաց, երկաց, ապա տեսնում չուս, լուսյանում այ երկաց, տղդ կաղն է, թա չէ մռալը փախչի։ Թակավորն էլ կզ գտնի մռալի տղը որ այդ Ղարավուչին երակենում, այդ սապոժնիկը ետատերնում, կամ իր Անտոն, այդ մեյդին քշտին իր քոր, այդ գիրը կարդում, մեյդը սղանում է, տղը կանգնում։ Այդ առուտրականը շատ շնորհակալ է անում այդ սապոժնիկան։ Քանի վղտանայետը մի խաբար աչավնգյում թաթակավոր են մադար տղան Սանդր Հիվանդա հակիմնեն կարամ չնթած ճարանին Թակավորը հրաման ատամ վերհու վեր յուրան տղն լվցնե սղացնե թակավորության կսը տլականա իրան Էդ առոտորականը վրետ խաբարը լսումա իրսը վրանում լաբլավ շորեր կենում կիրնել յորոնում քինամ պալատ Թակավորեն գյադեքի ասումն վեր իստի իստի մարթա եկալ Թակավորն յուրան կոշնականչում ասում Պարավ հազար պարայս եկալ Թակրեց իրիմ տղես մինչ արանից թակավորությանը սկսի քեզնտալու։ Թակրեց իրվիչ, գլոխուտ թրծնակամ։ Լեդ խոսքի մաչին գիտոտը քիլացին իլավ կյաման թակավորին առաջին չոքո մասում թակավորն ապրասկնա։ Վղը գլխները զետերալ, տներս քանդվալա, պազել չես խոխամ մռռլա։ Թակավորը սուրը հանամաթա այդ ասողին գլոխը կտրե, այդ առուտրականը բլական փռնումա, թողում չի այդ գյադին սպանին ասմա։ Թակավորը ապրասկնա, վախիլմի ես կսղացնեմ։ Մենակ մին պայմանավ, որ իրեք օր թողես վեճ այդ օթախան միննելա մտանա։ Իրեք օրանը եթե թակավերեն տղան սաղ սլմատ կնամա յուրան հորը առաջին կաղնում։ Թակավերը այդ առուտրական են ատամ թակավերության կսը։ Ամա այդ առուտրական ոզում չի, ասմա թե թակավեր։ Մենակ լհա իրեք օր քու թակավերությունը դինստո։ Անդրանա եթե քզնի։ Թակավերը ռազիա կենում։ Վերետ առուտուրականը թակավարեն թախտ են նստում, այն սապոժնիկին կանչում, ասում. Ես երկու օրանը յետը ժողովը մնելու։ Ժողովուրդը մեյդանը հողոքվելու է։ Ես ասելվում թա էս թակավերը ինչպես պիս պեներ արալ։ Դու կասես թա էս թակավերը ըստի ըստի պեներ արալ։ Գադին կախատվալ։ Դի պիս պիս պեներ կասես։ Իտի էլ անման։ Այդ առուտրական թակավերը ժողովրդին հավաքում է հրցնում աթա։ Ա ժողովուրդ, զսեցեք տեսնամ, ձեր թակավերը ձեզ ունցա պահալ։ Հու չրչարալ չի, հու ձեր ջանին եղը քաշալ չի։ Վախիլ մեկը ըսեցեք, ինչ գդումը կսեցեք։ Դե ինչքան չինի ժողովուրդն աշկը վախացա։ Էն հու կկարե մի խոսք ասե։ Լող սուսնանում կուրկուպկամ, թա ծուկուն խոսե ինդիել իրանք։ Համեն այդ վախտը ժողովուրդը մաչա մինը ձայն ախնդրում, Այդ համին սապոժնիկն այնում ասում է. «Ասա թակավարն ապրածքենա, դու գիտու՞ս ես թակավարի ինչ սվսրտայելալ, հա»։, հա մին զուլում, մին պատիժ»։ Այն օրն էլ իրան գադին կախատվալ։ Հələ ղարաբուլ չելա տերալ կիրիզմանեն քշտին, որ երջի կնա փախչի։ Ա հա, պատրան աստուծուն է։ Թազա թակավարն ասում է. «Ա ժողովուրդ, բա ինչ պատիժ տանք ես թակավարին»։ Ժողովուրդն ասում է. «Կախտանք, կախտանք, այդ առնխում են կախտանք»։ Պերման մեյդանում միսյուն տնգում, այդ առաջվա թակավերին կախտամ, մեյդն էլ տանում հեմին ին գյադին, գերիզմանին կշտին թաղում։ Դրանայետ այդ առուտրական թակավերը կենամա յուրան կնգանը կոշտը ասում, դու ինչ չինանչումս, այդ կնը գյուրան ինդիա նշաստամ, գյուվեքի չինանչում չի։ Այդ առուտրականը կզնում ասմա, այ հարամ կատնակեր, այ իրեսսը պատույս չինանչում չս, հը, կուստինը տնդինետ, ասում է սուրը հանում, այդ կնկանը գլոխը թրցնում։ Ատրանայետը են թակավերին թախտը մնամա տերտակ։ Ժողովուրդ հյուրան մեջան արժանի մարտաճոգում վեր կառավար է։ Էլ ոչ մի մարդ վախում չի։ Սկսում են ազատ ապրելը, ազատ խոսելը։ Այդ առուտուրականն էլ իրան հետ է մին լավ հավադարիմ կնեգաճարում, նհետը պսակվում, բախտավեր ապրում։